harakat qilsa ham mo'min bu yolg'onga odatlanmaydi demak odatlandi bilingki iymon sifati unda yo'qolib borayotganligini belgisi agar haqiqiy mo'min bo'lsa unda yolg'onga odatlanish tabiatlanish bo'lmaydi bugungi darsimizdagi gunoh kabiralarning vallohu alam o'n to'rtinchisi olloh azza va jallaga yolg'on tuhmat qilish va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yolg'on so'zlashlik inson bu so'zni ko'rgandan keyin bu inson deb atalgan maxluqdan o'zining yaratuvchisiga nisbatan ham va o'zining rasuli muhammad alayhissalomga nisbatan ham yolg'on tuhmat qilishlik topilgandan keyin mo'min kishi boshqa odamlar tarafidan o'ziga tuhmat qilinganda sabr qilmoqligi kerak odamlar alloh subhanahu va taologa ozor berishdi rasuliga ozor berishdi ollohni ayoli bor farzandi bor deb turib deyishligi ozor berganligidir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixlarida biror bir yolg'onni so'zlaganliklari yo yolg'on munosabatda bo'lganligini ashaddiy dushmanlari ham misol qilib olmagan lekin shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmatdan shu yolg'on so'zlashdi odamlar qiyomatda alloh subhanahu va taolo ollohga yolg'onni nisbatlaganlarning yuzlarini qora bo'lganligini bayon qilib billah va yawmal kazabu Allohga yolg'on nisbatlaganlarni ko'rasiz qiyomat kuni yuzlarini qorayganligini butun ulamolarning ittifoqi bilan kim Alloh subhanahu va taologa aytmagan so'zini aytdi desa rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zlarni aytdi desa qasddan bilib turib shunday qilgan bo'lsa iymondan chiqadi ya'ni kofir bo'ladi ollohga bo'lgan kizib alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsani halol degan deb aytishlik yoyinki halol qilgan narsani harom degan deb aytishlik Allohga bo'lgan yolg'onning suratini bittasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan yolg'on haqida qattiq bir va'idlar kelganki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar, "Man kazaba alayya buniya baytun fi jahannam." kim menga yolg'on nisbatlagan bo'lsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannamda unga uy quriladi dedilar boshqa hadis shariflarda man kadaba alayya mutaammidan maq'adahu minan nar kim menga yolg'on nisbatlab gapirgan bo'lsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam joyini jahannamdan hozirlab olsin dedilar mana bu hadis shariflarga binoan ashoblar nihoyatda hadislarni rivoyat qilishlikda ehtiyot bo'lishdilar ba'zi sahobalar hadis rivoyat qilishmadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lishliklari ko'p bo'lishligiga qaramasdan sahobalarning bittalari kufr bilan bo'lgan og'ir jang ro'baro bo'lgan vaqtda bir hadisni rivoyat qildilar mazmuni shuki kim islom bilan kufr o'rtasidagi jangda orqaga chekinmasdan shahid bo'lgan bo'lsa jannat unga vojib bo'ladi degan mazmundagi hadisni rivoyat qildilar va jangga kirib ketdilar sahobalar bilan shu jangda g'olib bo'ldilar g'olib bo'lganlaridan keyin aytdilarki agar shu jangda g'olib bo'lishligini aniq bilganimda shu hadisni rivoyat qilmasdim dedilar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kim menga yolg'onni nisbatlagan bo'lsa joyini jahannamdan hozirlab olsin degan edilar shuning uchun biror bir so'zda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytmagan so'zlarini qo'shib qo'ygan bo'lsam shu vaidga kirib qolmay deb qo'rqqan ekanlar sahobalar shuning uchun ham hadisni rivoyatini aytilayotgan vaqtda roviysi kim hadis to'plamlarning qaysinisida keltirilgan deb shu iborasini qarab o'qib berishlikka harakat qilmoqligimiz kerak chunki biror bir harfni buzib qo'ysak ham shu kizibga borib qolishligidan qo'rqmoqligimiz kerak muhaddis ulamolar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini rivoyat qilishlikda shunchalik ehtiyot bo'lishdilarki hatto ahmad ibn hambal bu so'z hozirgi vaqtda ko'p kishilarga nisbatan bir mubolag'aga o'xshagan eshitilishligi mumkin chunki kizib tuhmat to'lib turgan dunyoda bu mubolag'a deb eshitilinishligi ajablanarli ham emas ahmad ibn hambal bir hadisni rivoyat qilib shu hadisni kim rivoyat qilganligi haqida ma'lumotlarni mukammal qilganlaridan keyin shu hadis yana bir silsila yo'l bilan rivoyat qilinganligini bilgan ekanlarda shu hadisni rivoyat qilgan odamni bir shaharda eshitib shu kishini oldiga borib haqiqatda shu hadisni rivoyat qilganmisiz deb bilishlik uchun borgan ekanlar borganlarida shu hadisni rivoyat qilgan kishi oti qochib ketganligi sababli otini tutishlik uchun etagida etagini otni yem solganga o'xshagan qilib chaqirayotganligini ko'rgan ekanlar etaklarini qarasalar etagidalarda hech narsa yo'q ekan shu hadisni shu kishidan ham rivoyat qilinganligini bilib shu hadisni aytmagan ekanlar shunchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ehtimom shunchalik qattiq bo'lgan birodarlar ammo keyingi davrlarda hadis ilmiga bo'lgan ehtimomni islomning dushmanlari sahih bo'lmagan hadislar bilan kitoblarni oralariga shu hadislarni olib kirishlikka harakat qilishdi chunki kitoblarning tekshirishlikdagi nazorat susaytirildi bularning o'rniga haqiqiy islomning dushmanlari kirib oldi va hech qanday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilmagan hadislar bilan shu kitoblarning orasiga olib kirishdi mana bu natijada odamlarning o'rtasida hech qanday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan hadislar ham vujudga kelib qoldi allohga ming hamdlar bo'lsinki imomi imom buxoriy imom muslim va hokazo boshqa sihohlarning sohiblari allohning madadi bilan hadislarni mukammal sahihlari bizga yetib keldi mana bu narsalarni biz tekshiramiz shu sihohdagi taqqoslaymiz bo'lmagan bunda topilmagan va boshqa sahih deb e'tibor qilingan hadislarda topilmagan hadislarni biz e'tiborga olmaymiz shuning uchun birodarlar har bir hadisni rivoyat qilayotganda hadisni qarab kim rivoyat qilganligini aytishlikka odatlanganligimizning siri ham shunda birodarlar darslarimizga diqqat berilgan bo'lsa har bir hadisning kim rivoyat qilganligi va qaysi sihohda keltirilganligini bayon qilib turib shu hadisni qarab turib o'qib beriladi birodarlar hammamiz ham shunga ehtimom qilishimiz kerakki chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga chizibga tuhmat qilishlikka sabab bo'lib qolmasligi kerak bunda vaid taxtiga dohil bo'lib qolinadi alloh subhanahu va taologa kizib tuhmat qilishlikning yana bir ma'nosi oyatlarning o'zini maqsadiga burishlik birodarlar juda ko'p kishi o'zining shaxsiy g'araziga yoyinki o'zining jamoasini foydasiga qarab turib qur'onga ma'no berishlik allohga olloh aytmagan so'zni aytdi deyishlikni jumlasidan bu hozirgi vaqtda olloh saqlasin shunday tavil qiladigan odamlar qo'pol qilib aytganda yollanma ahli ilmlar paydo bo'lgan bu narsa olloh rasulini aytmagan so'zini aytdi deyishlik eng katta gunoh kabiralardandir buning avominnos tarafidan sodir bo'lishligi ajablanarli emas edi chunki avomin qur'on nima hadis nima bilmaydi ammo qur'on va hadis haqida ma'lumoti bo'lib turib ollohning bu oyatdan bo'lgan maqsadi nima ekanligini bilib turib matoi dunyo uchun yo bir martaba uchun ollohning rasulini so'zini burishlik bu olloh rasuliga kizib tuhmat qilishlikdir mana bu gunohi kabiralarning qattig'idandir birodarlar ertaga ularning qiyomat kuni albatta yuzlari qorayishligi muqarrardir chunki yuzi qorayganda ham ollohning huzurida rasulining huzurida hamma payg'ambarlar huzurida hamma bashariyat huzurida yuzi qorayadi bu nas bilan sobitdir shuning uchun biz mana bu gunohi kabiradan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak agar bir so'zni biz bilmagan bo'lsak bu haqda bilmayman deb o'zimizni bilmasligimizni aytmoqligimiz kerak ba'zi hadis shariflarda zohiran aytilganki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man yaqul anni ma lam aqulhu maq'adahu minan nar mendan meni tarafimdan men aytmagan narsani kim aytsa ya'ni muhammad alayhissalom shunday dedilar deb aytsayu men uni aytmagan bo'lsam dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam joyini o'tdan hozirlab olsin ekanlar mana bu gunoh kabiraning tarqalishligi xalqlar o'rtasida islomda yo'q bo'lgan narsalarning vujudga kelishligiga sabab bo'lgandir islomda yo'q bo'lgan narsalarning xalqlar o'rtasida vujudga kelishligining asosiy sababi ollohi rasuli ya'ni kitobi sunnatda bo'lmagan narsalarni odamlar shuni muhammad alayhissalom aytganlar deb tuhmat qilishligi natijasida vujudga kelgan gunoh kabiralarning o'n beshinchisi islom bilan kufr o'rtasidagi jihodda chaqirilingan vaqtda shundan qochishlik gunoh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 olib kelganlarida yuzlari hamma yo'llari suv edi shunda oilalardan so'ralganda ollohning jarchisini chaqiruvi tahir bo'lmasin deb g'usul vojib bo'lgan holatda chiqib ketgan dedilar mana maloikalar g'usul qildirib qo'yganligi uchun qiyomatgacha g'asilul malaika maloikalar yuvgan zot degan laqab bilan qolganlar mana bu oyatda alloh subhana va taolo chekinishlikni qattiq bir qoralayapti men shu oyatni shunday o'zini aytib beraman kim mushrik kofirlarga islom bilan kufr o'rtasidagi jihodda duburahu o'zining orqa tarafini burgan bo'lsa boshqa bir musulmon jamoaga qo'shilishlik maqsadi bo'lsa u mustasno ammo islom bilan kufr o'rtasidagi nimada chekingan bo'lsa islom bilan kufr o'rtasidagi jihodda chekingan kishini alloh taolo bir ajib bir oyatda tafsir qilib bayon qilyaptiki kim bu kunda kofirlarga dubrohu ya'ni bu agarchi sarih oyatni aytishlik kerak kim dumbasini bursa deb aytilyapti bir ajib bir xunuk suratda ya'ni chekinishlikni orqasini bursa ularga deyapti mana bu nihoyat darajada sharmandalik bir holatni ko'rsatyapti olloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytadi uyga quruq qaytmaydi ollohni g'azabi bilan qaytadi jahannam uning joyi jahannam bo'ladi qanday yomon joy bu jahannam rasululloh sollallohu alayhi vasallam yettita halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar deb yetti narsani so'rashganlarda bittasi allohga shirk keltirishlik bo'lsa ikkinchisi sehr bo'lsa uchinchisi nohaq odam o'ldirishlik bo'lsa to'rtinchi so'rlikdan hosil bo'lgan pulni yeyishlik bo'lsa yetimni molini yeyishlik bo'lsa oltinchisi zaht ya'ni islom jihodi e'lon qilingan kunda chekinib qochishlik deydi ya'ni bosh tortishlik va yettinchisi pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlikdir mana bu yettita halok qiluvchi gunohlarning bittasi deb sanadilar islom avvalida alloh subhanahu va taolo agar sizlarni ichinglarda yigirma kishi bo'lsa sobir kishilar ikki yuz kishiga g'olib bo'ladi deb o'n barobar kishidan chekingan odamning olloh bilan qaytadigan kishi deb e'tibor qilindi chunki iymon avvalgi sahobalarni nihoyatda mustahkam edi keyingi vaqtda endilikda alloh taolo sizlardan yengillatdi sizlarda zaiflik borligini bildi yuz kishi bo'lsa ikki yuz kishidan chekinmaydi dedi ya'ni bu ikki barobar odamdan chekinmaslik shart bo'ldi agar ming kishi bo'lsa ikki ming kishidan g'olib bo'ladi ollohni izni bilan olloh sobirlar bilan degan oyatni nozil qildi demak mana bu buxoriy imom buxoriyni rivoyatlarida olloh farz qildi yuz kishining ikki yuz kishidan chekinmasligini mana bu narsa chunki iymon ollohni huzuriga borish o'lgandan keyin jannat tarafiga yo'nalish bu iymonli kishining qalbida muqarrar bir haqiqat bo'lmoqligi kerak oxirat jahannam va jannat boshqa o'rtacha chorakam jannat yarimtaki jannat yo chorakam jahannam yarimta jahannam degan narsa yo'q yo jannat yo jahannam haqiqiy mo'minlar jannatga iymondan mahrum bo'lganlar jahannamga to'g'ri jannatdagi darajotlarning bir biridan oliyligi muqarrar mana bu narsa ashobi ikromlarning oldilaridagi birlamchi haqiqat bo'lgan shuning uchun bir kofir sahobalardan bittasini jangda shamshir bilan urdi urgan vaqtda fuztu va robbil kaba dedi erishdim maqsadga kabaning rabbiga qasam dedi ya'ni rob taologa qasamki maqsadga erishdim dedi bu kofir hayron bo'ldi bu nimaga bir keyin so'radiki bu nima maqsadga erishdi desa jannatga erishdi dedi bu narsa uning islomiga sabab bo'ldi o'n oltinchi gunoh kabira peshvoning xalqqa sof bo'lmasligidir peshvoning islom hokimining xalqqa zulm qilishligidir bu eng katta gunoh kabiralardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam Man falaysa minna dedilar bizga sof munosabatda bo'lmasa bizdan emas dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyamah." zulm qiyomat kunidagi qorong'iliklar dedilar zulumat ya'ni ko'p qorong'iliklar qaysi bir hokim o'zining xalqiga sof munosabatda bo'lmasa u jahannamda dedilar وقال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة agar alloh subhanahu va taolo bir kishini xalqlarga roiy qilib peshvo qilib qo'ygan bo'lsa ularni xolis o'zining xolisligi bilan ihota qilib qamramasa alloh taolo unga jannatda harom qiladi dedilar imom buxoriy rivoyatlari bu ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه فإن قال ألقه ألقاه فهوى في جهنم أربعين خريفا odamlar o'rtasida hukm qiladigan hokim qiyomat kuni mahbus qilib to'xtatib qo'yilinadi bir farishta uning yelkasidan bo'ynidan ushlab turadi agar alloh subhana va taolo uloqtir desa jahannamga uloqtiradi jahannamga qirq harif shunchalik makonga uloqtiriladi imom ahmad ibn hambal musnatlarida keltirganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom bazzos imom tabaroniy mana avsat hadis to'plamlarida keltirganlar عدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقبل بين اثنين في تمرة قط adolatli qoziga qiyomat kuni bir soat keladiki o'zi adolat bilan ish qilgan edi lekin solim qanaqa bo'lar ekan degan bir tashvish soat keladiki adolatli qoziga zolim tamom degan edi birodarlar orzu qiladiki shu soatda ikkita odamni o'rtasida bir xurmo haqida ham men hukm qilmasam bo'lar ekan deydi bir dona xurmo haqida ham hukm qilmasam bo'lar ekan degan soat keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarki imom muslim va imom nasoiy hadis to'plamlarida keltirilgan oysha onamizdan rivoyat qilingan allohumma man valiya yoki man vulliya min amri hadhihi ummati shay'an farafiqa bihim farfiq bihi va man shafiqa alayhim fashfiq alayhi degan ekanlar mana shu islom ummatining ishiga kim bosh bo'lgan bo'lsa ularga muloyimlik qilgan bo'lsa sen ham unga muloyimlik qilgin deb duo qilgan ekanlar kim mehribon bo'lgan bo'lsa sen ham mehribonlik qilgin degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki man vallahullohu shay'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim va qullatihim va faqrihim ihtajaballohu duna hajatihi va qullatihi va faqrihi alloh subhanahu va taolo musulmonlar ishiga bir kishini voliy qilgan bo'lsa ularning hojatlari ehtiyojatlari muhtojliklari oldida o'zini ularga ko'rinmasdan bekinib olgan bo'lsa alloh taolo uning hojatini muhtojligi oldida olloh ham unga ko'rinmaydi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan qozilar u kishining huzurlarida bo'lgan sahobalar keyingi vaqtda xalifa amir qilingan vaqtlarda nihoyat darajada qattiq adolatda bo'lishdilar abu zaril g'iforiy roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir viloyatga voliy bo'lishligini talab qilganlarida aytgan ekanlarki ey abu zar siz zaifsiz bu viloyatga voliy bo'lishlik bu omonat yaqin kunda bu narsalar nadomat bo'ladi degan ekanlar shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblari voliy bo'lishlikdan o'zlarini chetga olishardilar bu narsa mas'uliyat edi islomdagi voliylik nihoyat darajada qattiq bir mas'uliyatdir voliy odam birodarlar tiriklik qilmaydi o'ziga xos bir kasb qilishlikdan mahrum bo'ladi chunki u kasb qilishlik bilan ummatning ishi barpo bo'lmaydi birodarlar butun umrini ummatni ishiga bag'ishlashlik kerak uning maoshi o'rtacha yashayotgan odamning maoshidan ortiq bo'lmaydi shu o'rtacha yashayotgan odamning maoshidaqa maosh oladi va uning har bir qilayotgan uydagi hayoti ma'lum bo'lib turadi ammo voliy bo'lmasa xohlagan toyibotni xohlagan libosini kiyib xohlagan maskan solaveradi unga ammo voliy sololmaydi chunki voliy o'zining nima qilishligi uning ma'lum bo'ladi islom unga albatta uning yashaydigan hamma narsasiga kifoya qiladi lekin o'rtacha miqdorda bo'ladi umar ibn hattob roziyallohu anhu aytdilarki ismau va atiu quloq solinglar va menga itoat qilinglar deganlarda bir kishi shunday shamshidlarni sug'urib xalqning oddiy kishilardan bittasi eshitmaymiz ham itoat ham qilmaymiz bu libosingizni pastki tarafiga qo'shimcha qo'shilgan narsani qayerdan olganligingizni aytmasangiz itoat ham qilmaymiz quloq ham solmaymiz dedi shunda umar ibn hattob aytdilarki yer kurrasining xalifasi ey abdulloh dedilar o'g'illarini chaqirdilar mana shu narsani menga hadya qilib berdingmi sen yo'qmi deganlarda men berdim hadya qilib dadamning libosi kalta bo'lib qolganligi uchun shu libosni ulashlik uchun shu matoni men berdim deganlarda unda quloq solamiz itoat qilamiz dedi va shamshirini solib qo'ydi qiniga shunda aytdilarki ollohga hamdlar bo'lsinki umarning qo'l ostida ollohning shunday bandalari borligiga degan ekanlar quvongan ekanlar shunday so'zlariga islomdagi voliylik omonatdir umar ibn hattob roziyallohu anhu voliylarni haj mavsumida hozir bo'lishlikka buyurar ekanlar va aytar ekanlarki xalqlarga e'lon qildirar ekan qaysi odam zulm tortgan bo'lsa men qo'ygan voliydan meni oldimga kelsin haj mavsumida shundan butun xalqning o'rtasida qisos olib beraman der ekanlar shuning uchun xalqlardan voliylar qo'rqar ekan birodarlar biror bir zulm qilib qo'ysam butun xalqlarning o'rtasida ular mendan qisos oladi deb nihoyat darajada umar ibn hattob bir hassos bo'lib tarbiya qilganlar bir yilda bir voliylarni hammasini chaqirar ekanlar chaqirib qarigan tuyani so'yib ziyofat qilib berar ekanlar qarigan tuya tuyani go'shti o'zi qattiq birodarlar ustiga qarigan bo'lsa yana qattiq bo'ladi shuni qo'yib nazorat qilib o'tirar ekanlarki qaysilari ishtaha bilan yemayotgan bo'lsa shuni bo'shatar ekanlar bu maishatparast bo'lib ketibdi deb umar ibn hattob shu bilan o'zlari voliylarni sinab olar ekanlar voliylarning bittalari rivoyat qiladilarki umar ibn hattob chaqirdilar oldimizga nihoyatda sodda qilib bir ziyofat uyushtirdilar shu ziyofatni yetgan vaqtimda qarasam go'sht nihoyatda yoqimsiz lekin nihoyatda ishtaha bilan o'zimni ishtaha bilan yetgan qilib ko'rsatdim shunda menga ko'p qarab qo'ydilar zavqlanib dedilar bilardimki umar ibn hattob mana shu maishatga berilib ketayotgan voliylarni shu vaqtda bo'shatardilar rahm mana bu hadis sharifdagi rahm shafqatlarini qattiq nazoratga olardilar sahobalardan bittalarini voliy qildilar umar ibn hattobning oldiga bir ish bilan kelsalar umar ibn hattob nabiralarini yelkalariga mindirib ot bo'lib mindirib turgan ekanlar umar ibn hattobni voliylar ko'rganda titrab qoladigan umar ibn hattobning uyidagi nabiralarini mindirib yurganligini ko'rib hayron qoldida aytdiki yo umar siz uyda shundaymisiz dedi umar ibn hattob roziyallohu anhu so'rab sen qandaysan degan men uyga kirganimda hamma yoq titragan qo'rqqan shunday bo'ladi dedilar o'zining oilasiga mehribon bo'lolmagan odamni xalqqa voliy qilib qo'yibman zulm qilibman deb shu vaqtda bo'shatgan ekanlar mana bu islomdagi har bir narsani biz tekshirib ko'rsak biz boshqalardan o'rnak olishligimizga hech qanday bizga yo'l yo'q birodarlar hamma narsa muqarrar bo'lgan masalan biz aytsakki hozir birinchi marta tug'ilgan bolalarga tug'ilgan kunidan boshlab maosh ajratgan umar ibn hattob ya'ni islom tarbiyasi islom ruhi ostida shu kishi qilgan desa odamlar ajablansa kerak chunki bolalarga pul berishlik faqat yigirmanchi asrda vujudga kelgan ediyu deb o'ylansa kerak umar ibn hattob davridan ilgari ham bolalarga maosh ajratilgan lekin islomdagi mushtahid sahobalar emib turgan vaqtida unga maosh ajratishlikka hojat yo'q deb bilishganlar maosh ajratishlikni hojati yo'q chunki u ovqat yemaydi sut bilan foydalanadi deganlarda to ovqatga kirgandan keyin ya'ni sutdan chiqqandan keyin maosh ajratganlar u kishi kechqurunda o'zlarini tanitmasdan yurar ekanlar xalqlar borsa ham qabul qilmaslik emas xalqlarning oldiga borar ekanlar xalqlarni oldida o'zlarining haqida nima so'zlar bo'layotganligini tekshirar ekanlar shunda shaharning tashqarisida bir kapa tikilib qolganligini ko'rdilarda kapaning ichida bir chekkada abdulloh ibn abbos vallohu alam bitta sahobalardan bittalari bilan shu namoz o'qishga mashg'ul bo'ldilar tashqarida shunda shu kapaning ichida yig'i paydo bo'ldi yig'i to'xtamadi shunda umar ibn hattob namozdan forig' bo'lganlaridan keyin aytdilarki yaxshi ayolga o'xshaysan sen bu bolangni yupatsang bo'lmaydimi dedilar avvalda xo'p dedilar yana yupanmadi yana shuni takrorladilar shunda aytdilarki bolani sutdan chiqaryapman shuning uchun yupanmayapti dedilar hammamizga ma'lumki bola sutdan chiqayotganda qiynaladi shunda aytdilarki bolang necha yashar dedilar bolam bir yashar dedi ha bir yashar bo'lsa bolaning o'ttiz oylik haqqi bor ya'ni ikki yarim yillik haqqi bor sen nima uchun barvaqt buni chiqaryapsan deganlarda umar ibn hattobni tanimaydilar chunki umar sutdan chiqqan bolalargagina maosh beryapti shuning uchun tezroq sutdan chiqaryapman dedi umar ibn hattob shu yerda bolalarga zulm qilib qo'yganligini o'zlari his qildilarda e'lon qildilarki hamma voliylarga ya'ni ba'zi onalar maosh olishga ishqiboz bo'lib turib hatto bolasini ham sutdan erta chiqarishligini bildilarda butun viloyatga e'lon qildilarki o'zlarining qo'l ostilaridagi bolalarni xohlagan vaqtda sutdan chiqarishsin tug'ilgan kunidan boshlab maosh olinadi dedilar mana bu islom voliylarining bittalarini biz misol keltiryapmiz birodarlar hammalarining aytsangiz har xil gullarga o'xshaydiki ularning bo'yi bir biridan boshqacha bu narsa hammasi islom tarbiyasining ostidadir birodarlar xalqlar ustida bo'lgan peshvoning xalqqa zulm qilishligi gunoh kabiralardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bizni ichimizda islomni davo qilgan odam o'zining fuqarolariga g'ashlik qilib soflik qilmasa dedilar sof munosabatda bo'lmasa bizdan emas dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilarki imom muslim va boshqalarning hadis to'plamlarida keltirilgan abu hurayra rivoyat qiladilar uch toifa borki olloh qiyomat kuni gapirmaydi ularga kazzob voliyni ham shu uchta toifaning bittasidan dedilar va'da qiladi maqsadi yolg'on gapirish aldash mana bu narsa kazzob voliylar alloh subhanahu va taolo ularga gapirmaydi qaramaydi xorlaydi chunki ular xalqning dardiga quloq solmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar lekin sahobalar ajablanishgan edi bunga innakum satahrisuna alal imarati va satakunu nadamatan yawmal qiyamah sahobalar hech amirlikka voliylikka haris bo'lishmasdilar aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar amir bo'lishlikka voliy bo'lishlikka kelajakda haris bo'lib qolasizlar dedilar va bu sizlarga qiyomat kuni nadomat bo'ladi dedilar imom buxoriy rivoyatlarida keltirilgan ya'ni ular haris bo'lishganmaslar yaqinda haris bo'lasizlar dedilar kab ibn ujara roziyallohu anhuga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ahmad ibn hambal va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar yo kab ibn ujara dedilar min imarati sufaha nodon amirlardan olloh sizni saqlasin dedilar u yakununa min ba'di la yahtaduna bihadi va la yastanuna bi sunnati kim u nodon umarolar deganlarda mendan keyin bo'ladigan amirlarki ular mening yo'lim bilan yo'llanishmaydi mening sunnatimga amal qilishmaydi mana bular nodon amirlar dedilar amirlikning qattiq gunohlarga sabab bo'lishligi qatorida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam adolatlik amirlarga bashorat ham berdilarki yettita arshning soyasida turadigan yetti toifaning birinchisi adolatli imom ya'ni peshvo dedilar adolat bilan yashagan peshvolar ollohning soyasida bo'ladi deb bashorat ham berdilar o'n yettinchi gunoh kabiralardan kibrdir birodarlar kibr alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir dunyoda birov o'zini mutakabbirman deb aytmaydi demak odamlarning o'zini so'ziga qarab mutakabbir ajratiladigan bo'lsa yer yuzida bironta mutakabbir bo'lmaydi shuning uchun odamlarning so'zi bilan o'lchalmasligi kerak bu o'lchov rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'lchovlari bilan bo'lishligi kerak u kishi havodan gapirmaydilar kibr alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir bu kibr sababli shayton jannatdan chiqqandan keyin inson bu kibr bilan jannatga kirmaydi kimning qalbida dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam misqoli zarra kibr bo'ladigan bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar zarra bu nihoyatda ko'zga ko'rinmaydigan narsadir zarra hozirgi zamonning olimlarining fikrida million donasini bir olib kelinganda bir santi o'rinda egallaydi deyishadilar shunchalik mayda kibr qalbida bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam savol bo'ladiki kibr nima ashoblar ham so'rashdilar sahobalardan bittalari kibrdan ogohlantirganlarida turdilarga yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam men libosni shunday kiyishni xohlaymanki meni libosimdan boshqa odamning libosi o'tib ketmasligini xohlayman dedilar hammadan yaxshi kiyinib pokiza kiyinishni xohlayman shu kibrmi dedilar deganlarda al kibru batarul haqqi va nas dedilar kibr haqni inkor qilish dedilar haq so'z kelganda olloh rasuli tarafidan bo'lgan so'z haq so'zdir shu haq so'z kelganda qabul qilmaslik kibr dedilar va odamlarning ixtiyoridan yo'q bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik dedilar bir odam bo'yi uzunroq novcha deb kamsitish bir odamning bo'yi pastayroq buni pastay deb kamsitish buni ixtiyorida yo'q bir odamning shakllari har xil bu narsa o'zini ixtiyori bilan qilib olgan emas agar o'zini ixtiyorida bo'lganda hamma o'zining eng go'zal suratda qilib olgan bo'lardi o'zining ixtiyorida yo'q bo'lgan sifat bilan kamsitishlik bu kibr dedilar ikkalasini qo'shilganda haqiqiy mutakabbir bo'ladi shuning uchun haq so'z kelgan vaqtda darrov qabul qilishlikni o'rganmoqligimiz kerak hozirgi vaqtda shunaqa mutakabbirlar ko'payib ketgan birodarlar haq so'zni aytganda qabul qilmaydi lekin haq so'z takror aytamiz bu meni yo sizni so'zingiz emas olloh rasulining so'zi olloh rasuli tarafidan kelgan haq so'z bo'lganda qabul qilmaslik kibrdir bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda imom buxoriyning jomi sahihlarida keltirilgan uchta toifa borki alloh taolo ularga qaramaydi ham ularni poklamaydi balki ularga alamlantiruvchi azob bor bittasi al musbil val mannan val mumsiku silatahu bil halifil birinchisi musbil musbil kim ya'ni o'zining izori izor bir ridoning pastki qismini izor deydi siyob libos sarovil bo'lsa lozim shu narsalarni oshig'idan pastga tushirgan odamlar musbil mutakabbir dedilar va mannon minnat qiluvchi odam dedilar minnat qiluvchi yaxshilik qiladi lekin minnat bilan uchinchisi o'zini molini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib yuboradi mana bu uchovini alloh subhanahu va taolo xorlaydi dedilar hadis shariflarda borki mana imom buxoriy rivoyat qilganlar ma asbala oshiqning pastiga tushgan izor bu o'tda dedilar shuning uchun bir odam haqqi yo'qki meni dilimda shu kibr yo'q deb aytishlikka abu bakr roziyallohu anhu shuning uchun bir hadislarni xuyalo, ya'ni kibr maqsadida qilsa deganlik ba'zilar shunga ta'bir qilishganlar ya'ni kibr maqsadida musbil bo'lgan shuning uchun ham mana bu sifatlar bizning o'tgan musulmon ajdodlarda bu hadislarga amal qilingan birodarlar keyingi vaqtda boshqa falsafalar bizga ta'sir ostida mana shu narsaga amal yo'qolgan hadis sharif mana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin qalbida misqal zarra zarra og'irligicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi chunki bu kibr alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir buni tortishgan bo'ladi alloh taolo bilan shahodatu zur 18 gunoh kabira yolg'on guvohlik berishlik alloh subhanahu va taolo qur'onda o'zining bandalarini maqtab yolg'on guvohlik bermaydigan bandalarni maqtadi hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ala unabbiukum bi akbaril kabair gunohlarning kattasini aytib beraymi dedilar eng katta gunohlardan bittasi al ishroku billah allohga shirk keltirish va uququl validayn ota onaga osiy bo'lishlik ala va qavlu zur va ala va shahadatu zur dedilar yolg'on so'z yolg'on guvohlik berish dedilar hatta sakata. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapirsa edilar deb orzu qiladigan sahobalar shunday shahodati zur yolg'on gapirish yolg'on guvohlik berish deb ogoh aytib qaytaraverdilar hatto biz aytdikki bas qilsalar bo'ladi dedik shunchalik u kishini gapirishlarini orzu qilgan sahobalar shu so'zni bas qilsalar bo'lardi degan darajada ko'p takrorladilar bu yolg'on guvohlik berish bir odamning umrbod halok bo'lishligiga ham sabab bo'ladi birodarlar yolg'on guvohlik berishlikdan o'zini ehtiyot qilmoqlik kerak lekin yolg'on guvohlik berishlik uchun maosh olib ishlasachi jahannamning o'tini bu odam yolg'on guvohlik berishlikdan shunday saqlanishlik kerakki hech qachon bu odam bunday odam emas men bu odamni yomon ko'raman lekin bu odamga bu narsa tuhmat deb aytolishligimiz kerak har qanday yomon ko'rgan odamimizni o'zida yo'q bo'lgan fe'lni birov gapirilayotganda shundaymi desa yo'q bu odamni men yomon ko'raman lekin bu odam bunday odam emas deyolmasligimiz kerak ammo ichimizga kirib olib josuslik qilib maosh olib turib yolg'on tuhmat qilsachi bu jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'q buni mana bu narsadan bir bilib olishimiz kerak allohni rahmati bo'lsin olimlarni bittalarini ko'rganib borganimda bu kishi shu so'zni aytdi men shu o'rinda shuni aytib berish o'rinli deb bilaman yig'ladilar Allohning huzuriga ketyapmiz dedilar endi Allohning huzuriga qilgan bir digarlik amalim yo'q dedilar lekin bir amalimdan umid qilaman dedilar u amalim shuki qiyin davrlarda bir kishi bizni bodring sayliga aytdi dedilar shu bodring sayliga aytgan vaqtda uch kishi bordik borib shu yerda bu bodring sayli bizni sha'nimizda bir bittalarimizni tuhmat qilishlik uchun uyushtirilgan ish ekan deydilar shu yerda o'tirdikda ozgina o'tirib bu dehqon xolis odam edi u hech narsani bilmaydigan ekan lekin ichimizda bittasi bizga ayg'oqchi qilib qo'yilgan ekan shuni olib o'tirganimizda bir qandaydir bir tayyora u vaqtlarda kichkina bir tayyora o'tib qoldi deydilar dori sepishlik uchun va hokazo shunda gapirayotgan gapimiz shovqinda eshitilmay qolib to'xtab turaylik manoni shovqini o'tib ketsin degan so'zni sherigimiz bittasi aytdi shundan keyin gapini davom ettirdi shu xolos gap bo'ldi shundan keyin meni ham uni ham chaqirib shuni savol qildiki shu odamni hozirgi mana rivojlanish taraqqiyotiga qarshi bo'lgan odam deb yozib berasiz dedi yo'q bu odam bir gapirayotgandi gapirayotganda ovozi eshitilmay qoldi eshitilmay qolganligi uchun bu narsa o'tib ketsin keyin gapiray deb shu shu sabab bo'ldi xolos hech bu kishi bunday taraqqiyotga qarshi odam emas bu odam fikri o'tkir odam bu odam olim odam lekin dedi. bo'lmasam siz mahbus bo'lasiz dedi lekin men mahbus bo'lsam bo'lamanki bu so'zni aytmayman bu odam bunday degani yo'q dedi men o'n yilga mahbus bo'ldim shu bosh tortganligim uchun to'qqiz yilda keldim ollohni huzurida shu odamga yolg'on guvohlik berishlikdan qo'rqib o'n yilga rozi bo'ldim lekin o'lim vaqti muqarrar edi mahbus bo'lib ketgan odamlarga men har bilan xayrlashib ketgan edim keldim yashadim mana shu amalim bilan olloh meni kechirsa ajabmas dedilar boshqa bir deyarli olloh uchun qilgan amalim yo'q deb yig'ladilar allohga hamdar bo'lsinki shu vaqtda yolg'on guvohlik berishlikdan olloh meni saqlagan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yolg'on guvohlik berish yolg'on guvohlik berish yolg'on guvohlik berish deb takrorlaganlarni siri ham shuki bir marta yolg'on guvohlik berishlik bilan bir odam halok bo'lib ketaveradi birodarlar ammo ozgina dunyo jahannamga o'tin bo'ladi bu odam shuni aytganliklari hech esimdan chiqmaydi hayotimdagi hech bir o'ylasam bir ishonchli ollohni huzurida bir amalim yo'q magar shu amalimni olloh qabul qilar shunda butun qiynalganimga ming ming rozimanki ollohni huzuriga mana shu amalimdan boshqa amalimni deyarli bir amal deyolmayapman degan ekanlar yaqin kunda biz ham dunyodan ko'z yumamiz birodarlar bu dunyo ozgina vaqt o'tib ketadi mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gunoh kabiralarining kattasi yolg'on guvohlik berish yolg'on so'z deganlari juda ham bir chukurdir insonning ba'zi vaqtda bir marta o'zining yolg'on guvohlik berishdan saqlanishligi ajabmaski shu najotiga sabab bo'lib ketsa abadiy saodatga erishishligiga sabab bo'lsa shuning uchun farzandlarni ham shunday tarbiyalash kerakki sen bu qorning uchun dunyoga kelganmassan bunga halol o'zing munosabatda bo'l hech bo'lmasa sen birovga savobli ish qilolmasang birovga zarar yetkazadigan ishdan o'zing saqlagin saqlangin deb tarbiya bermoqligimiz kerak mana ko'p darslarimizda takrorlaymiz hozir ham shu shahodati zur o'rnida agar bir zolim shariatda to'ng'iz go'sht harom mast qiluvchi ichimlik harom shuni ichasan shuni yeysan agar bo'lmasa seni halok qilaman desa halok qilaman desa agar biz shu narsani majbur bo'lsak bizni halok qiladigan ishga qodir ham bo'lsa biz shuni ichamiz va yeymiz hayotni saqlab qolishlik uchun chunki bu olloh bilan bandani o'rtasidagi gunoh ammo bir zolim aytsaki falonchini uyiga o't qo'yasan yo zarar yetkazasan shu mo'minni zarariga gapirasan desa men ollohdan qo'rqaman desa agar buni o'ldiraman seni desa o'ldirib yuborsa bunda bilingki shahid bo'lib ketadi ammo haligi to'ng'iz go'shti bilan mast qiluvchi ichimlikni o'ldiraman desa haqiqatda o'ldirishga qodir bo'lsa uni ichmasdan yemasdan o'lsa gunohkor bo'ladi hayotni saqlashlik kerak ammo mo'min odamning zarariga bo'ladigan ish bo'lgan vaqtda u shahid bo'lib ketadi mana bu narsaning farqini bilsangiz yolg'on guvohlik berishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bas degunlaricha qaytarganliklarining siri ham vallohu alam shunda bo'lsa kerakki hayotning hammasining ostin ustun bo'lishligi shunday yolg'on guvohlik bergan kazzob mutahamlarning sababi bilan olam ostin ustun bo'ladi birodarlar ammo shunday yolg'on guvohlik berishlikdan insonlar saqlansa unda birovga dushman bo'lishlik hech qanday zarar qilmaydi umar ibn hattob hurmizonga aytdilarki hurmizon fors harbiy qo'mondoni bo'lgan. Mushriklik vaqtida Umar ibn Xattobning ukasini shahid qilgan. Hurmizon islomni qabul qilgan. Qabul qilgandan keyin Umar ibn Xattob aytdilarki, "Ey Hurmizon, men seni yomon ko'raman" dedilar. Yuragimda seni yomon ko'raman. Shunda so'radilarki, "Yo Umar, meni nima uchun yomon ko'rasiz? Seni ko'rsam ukam esimga tushadi" dedilar. Ya'ni dinsizlik vaqtida ukalarini shahid qilgan. Endi islomni qabul qilgan Hurmizon keyin lekin seni ko'rsam baribir ukam esimga tushib yomon ko'raman tabiatan dedi sizni yomon ko'rishligingiz menga bir adolat qilmaslikka sabab bo'ladimi dedilar undan xotirjam bo'l doim adolat qilaveraman senga dedilar unday bo'lsa bu yomon ko'rishlikni hech menga zarari yo'q ekan dedilar bunaqa yomon ko'rishlikka odatda ayollar xafa bo'ladi dedilar ya'ni hech menga sizni yomon ko'rishligingizni hech qanday menga zarari yo'q ekan bo'lmasa dedilar albatta zarari yo'q dedilar lekin tabiatan qalbimga kuchim yetmaydi dedilar ana ana yolg'on guvohlik berish bu narsadan saqlanishlik shu darajada bo'lgan birodarlar alloh subhana va taolo hammamizga ham mana shu gunoh kabiralardan saqlanishlikka alloh taolo tavfiq bersin haqida bu kishi so'rabdilar qayerda bo'lsa ham biz qiblani ba'zi bir jihozlar bilan topishligimiz mumkin birodarlar hozir fan ilmini bilgan odamlar jihozlar bilan qiblani topaveradi yo bilmasa unda ham bilmaydigan bo'lsa qiblaning biladigan odamdan so'raladi biladigan odam ham bo'lmasa qasd qiladi qibla shu tarafda deb qasd qilib turib o'qiydi agar shunda namoz o'qigandan keyin keyin ma'lum bo'ldiki qibla boshqa tarafga ekan qaytarib o'qimaydi ammo qasd qilmasdan beqasd o'qigan bo'lsa shunda u qaytarib o'qiydi bir kishi bu yerda savol qildilarki imom buxoriy payg'ambarimiz alayhissalomni ko'p hadislarini rivoyat qilib yozganlar yozganlaridan keyin shu hadislarni qabrlarni oldiga borib sahihmi deb so'ragan bo'lsalar uch marta sahiy deb javob qilganlar degan so'z bu rivoyatlari yo'q birodarlar bu imom buxoriy bunday demaganlar va imom buxoriy buni hadislarni sahihligi uchun o'zlarining ijtihodlarini hammasini qilganlar va shu sahih hadislarni olti mingdan ko'ra ko'p hadisni yozganlar jome sahihlariga olti yuz ming hadisni ichidan olti ming yozganlar va qo'llaridan kelgan hamma imkoniyatni ishlatganliklarini o'zlari nima qiladilar bu yerda u hujjat rivoyati yo'q meni so'rayaptilar birodarlar qarindoshlardan aloqani uzishlik gunoh kabira ekan shariatga zid ish qilsachi degan shariatga zid ishlar qilganda biz qatnashmaymiz Albatta bu narsa biz shariatga ergashamiz. Bu Alloh taolo qarindoshlar bilan aloqa qilishga buyurganda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilinglar deb buyuryapti. Ya'ni nega shariatga muvofiq bo'lishligini. Hatto gapirib o'tganmizki, mabodo bir kasalni ko'rishlik mo'min odamning mo'min odamdek haqqi. Borsa g'iybat bo'ladigan bo'lsa, shunga bormasin deydilar. Shunga o'xshagan bu shariatga zid ishlar bo'lgan joyga bormaymiz biz. Jannat onalarning oyog'i ostidadir degan hadis sahih. sahihmi deb so'rabdilar sahih hadis xayr buni juda qattiq so'rashibdilar aytib ham qo'yaveramiz mayli ya'ni bu yerda ma'no shuki ko'p kishilar ayollar tomonidan ba'zi savollar ham bo'lyapti ekanki hozirgi vaqtda farzand bo'lishligida oldini olishlikga bo'lgan harakat durustmi durust emasmi deb so'rabdilar olloh haqdan hayo qilmaydi haqni aytishligimiz kerak allohu la yastahi minal haq savol shuki bu savolga deb abdulloh ibn masud roziyallohu dan rivoyat qilingan asar bor ya'ni azl deb o'zini farzand bo'lishligini oldini olishlik ya'ni urug'ni o'ringa to'kmaslikni bu azl deyiladi shu narsani sahobalar davrida bo'lganligini farzand bo'lishligini oldini olishlik mumkinligini ruxsatligini nima qilindi lekin ba'zi ulamolar hozirgi vaqtda ixtilofli holatda farzand bo'lgandan keyin buni yo'qotishlik biz ittifoq durust emas deyishganlar mabodo onaning halokati bo'lmasa mabodo onaga bir zarar bo'ladigan bo'lsa albatta onaning hayoti saqlab qolinishligiga harakat qilinadi chunki farzandning hali o'lik yo tirikligi noma'lum bo'ladi ma'lum bo'lgan narsani ehtiyot qilinadi noma'lum narsani hali ehtiyot qilinmaydi ma'lum bo'lib turgan narsani shuning uchun farzand rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men sizlarni bilan ko'pliginglar bilan faxrlanaman dedilar farzandsizlik yo farzand kam bo'lishligiga ko'p harakat qilishlik bu ajnabiy millatlardan islom olamiga kirib kelgan begona narsadir bu birodarlar dunyodagi hamma millat musulmonlarning ko'payishligidan qo'rqyapti birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam faxrlanganlar men sizlarning ko'pliginglar bilan faxrlanaman dedilar shuning uchun biz bu yerda o'zini saqlanishligi gunoh emas deb bilsak ham lekin buning farzandi bitta ikkita bo'lishligi bilan saqlanishlikka harakat qilishligi yaxshi emas amaldir bu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين